الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأذى من العذراء في خدرها warabu walikuwa na sehemu hasa imetengwa kwa ajili ya wanawali watoto wa kike kwa sababu ya kuchunga haya yao wa wao wakaa ndani kinyume na ilivyo leo wengi katika wanawake jambo la haya kwa wao limekosekana bali sikitisho upate mabinti ambao bado hawajaolewa lakini jambo la haya kwa wao nasiya mansiya sallallahu alaihi wasallam na hii itaonyesha kwa vazi tu la mwanamke ikiwa mwanamke katika vazi lake hajistiri kisawasawa kama sheria ilivyomwamrisha hii yaonyesha wazi kuwa kuna tatizo katika upande wa haya na haya ni matatizo yako sana katika mjtamaa wetu wallahu almusta'an na mara nyingi huchangiwa katika mifumo ya masomo ambao watoto wa kike wengi husoma ambapo ndani yake huchanganya baina ya waume na wake wakakosa haya katika jambo kama hili sababu ni kuwa wingi wa kukaa na watoto wa kiume mpaka wakakosa ile haya au ni haya ya mtoto wa kiume ona kawaida sasa hawa wanawali walikuwa na haya sana mpaka wakipigiwa mfano walikuwa na haya sana mpaka wakipigiwa mfano katika haya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na haya zaidi jambo ambalo baadhi ya watu waweza kuliona ni upungufu kumbe ndio ukamilifu wewe acha kuona haya bana haya mambo ya kike kike haya ah ah, ah, ah. الحياء من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله haya ni khairi yote na hii haya ndio inamzuia mtu kufanya mambo ambayo ni maovu mbele za watu na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala au na haya mtu ndio humzuia yeye kutokana na kufanya mambo ambayo si sawa msalaba lakini kwa sababu hili jambo wengi leo wamenasibisha kwenye kuwa ni dosari mtu kuwa na haya ikawa watu waona kule kutokuwa na haya ni kheri hakuna kheri ndani unakuona baadhi ya watu hana haya mtu azungumza chochote wakati wowote pahali popote anapoona azungumza tukajali ni bwana sioni haya bwana aona ni sifa si sifa mtume sallam alikuwa na haya sana kuliko yule mwanamwali akiwa kule ndani فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه عليه الصلاة والسلام akiona jambo linalomchukiza basi utaona katika uso wake kuwa lile jambo halikumfurahisha au masahaba wakiona kitu kama hicho wao wenyewe wajua hapa sasa mtume salamili jambo halikumfurahisha kwa sura yake tu alayhi salatu wassalam wa anas radiyallahu anhu khadima rasulullah sallallahu alayhi wasallam 10 وسلم alimtumikia Anas radiyallahu anhu mtume salamu miaka 10 wa ma'tuli hadhihi almuddati ما قال صلى الله عليه وسلم له أف قط ولا قال لشيء فعله لما فعلت كذا Anas huu muda mrefu aliofanya kazi chini ya mtume sallam hakuna siku mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia katika jambo lolote alilolifanya uf kama kuonyesha kuudhika na kitendo chake mpa maneno labda ولا جنب فلان يملفانيا كوانيني وملفانيا يفي حتى الأشياء التي يفعلها أنس اجتهادا منه مبكى لمنب أنه يفعل أنس واجتهادياك منيو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤنبه أو يوبخه حكوا متوم صلى الله عليه وسلم أكيم كميا حكوا أكيم لهم ولكم كميا أو يقول لما فعلت كذا مع أنه خادم خادم hakuwa akimwambia kwa nini umefanya hivi pamoja na kuwa ni mfanyikazi wakadhalika ma qala li shay'in lam yaf'alhu lima lam taf'al kadha wa kadha wala kumwambia jambo fulani ambalo hakulifanya kwa nini hukufanya kadha wa kadha huyo ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu wassalam hizi ni katika akhlaq zake ambazo wengi katika sisi leo tumezigura na kuziwacha subhanallah wallahi lau kama tutajipamba na hizi akhlaq alizotufundisha mtume sallam na hakika kwa uwezo wa Allah itakuwa ni sababu ya kuwavutia watu wengi sana katika sunna wengi sana sababu hawana jingine la kuzungumza ikiwa ni upande wa aqida aqida yako imenyoka hivi ولله الحمد walminna aqidatu salaf kikubwa chao ambacho utaona wazungumza ni kuwa sawa sisi hatukatai bana masalafi wale wako sawa kabisa kitu kimoja tu wale bana muamala wao na watu hivi na hivi waanza kutia dosari katika upande huu kwa hawa awamu awamu ni muamala mzuri tu ili yule anayemtia fitina na maneno akija akifikiria yale maneno aliyoambiwa na yule aliyekutana naye katika vijana wa sunna aone kuwa ni uongo kabisa amebandikwa wala hana hayo yote anazungumza hana kabisa kwani ni wangapi katika watu ambao ushawahi kukutana na wao wameambiwa kuhusu wewe maneno ya ajabu pe wala watu wafanya nini ucheki ufanye nini <laughs> yani wachukuliwa kama wewe jabari mkubwa ukija ukaamilia naye akakwambia wazi subhanallah wallahi nilichoambiwa kinyume na vile nilivyoona kinyume kabisa kuna watu watuchukulia vibaya sana sababu ndio fikra walizopewa na watu hawa wako hivi hawa wako hivi hawa no, yule we, hivi siku moja nimekwenda mazishini hapo kwa jirani Allah yarham mmoja katika ndugu zetu alifariki hapa ghafla ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani kisha wakati ule ilikuwa mambo ya corona misikiti imefungwa sasa ndugu yake akanipitia hapa tukenda kuosha kuvika sanda tumemaliza tukamswalia pale pale nyumbani tukaenda kuzika mimi nilikuwa nikisikia awamu wazungumza maneno ya ajabu ajabu kikhurafi sasa naweza kupita hivi ah ujamaa kumbe yuacheka bwana yani ati mimi nacheka na yaani nikizungumza mtu tabasamu naye ah silikuwa tufikiria cheki bwana eh jamaa khazinun nar hao ndio hawacheki lakini binadamu binadamu wa kawaida alafu kumbe waweza kuja mashini eh twende wapi sote tutakufa tu yani watu ndio sura wanazudishwa kwa hao watu wako hivi au watu wako hivi uongo mtupu tu unaozungumza mpaka mtu abeba sura nyingine ya ajabu sana waweza kuambiwa maneno ya ajabu kuhusu mtu wa sunna yani mpaka wewe ukabeba chuki kumbe wallahi ukija ukiangalia ule ukweli wa mambo mbali kabisa na maneno mazuri kwa ahli sunna upande huu tujibidishe sana sana watafute lengine sasa ilobaki hiyo ni propaganda na hizi haziishi hizi hawakuanza wao walipita wakati wa jahilia wengi kabla yao wamezungumza mengi kuhusu mtume Muhammad sallam na masahaba wake lakini mwisho yaja kinyume na vile walivyotarajia wao kwa mtume sallam alikuwa na hizi akhlaq tunazungumza hapa alayhi salatu wassalam وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه رواه البخاري كتك معالي الأخلاق akhlaq عظيم njema adhimu صلى الله عليه وسلم wasallam idha ata ahadakum khadimuhu bita'amihi anapomjia mmoja wenu mfanyakazi wake na chakula bimaana yule mfanyikazi amewasha moto akapika kule akamaliza kupika pika vizuri kabisa wewe umekaa akakuletea chakula mezani kwa mpata tabu mualajatu taam kule kuwasha moto kupika kufanya kila kitu Mtume sallam akasema fa illam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan au luqmatayn ikiwa hatokaa na yeye bimaana hatokaa na yeye meza moja wale pamoja basi na ampe tonge moja au matonge mawili au uklatan au uklatayn maana yake ni فإنه ولي علاجه قوله فإنه ولي علاجه وهذا تعليل لأن الخادم ولي معالجة الطعام وإحضاره فليطعمه منه لأنه ولي هذا الأمر yule mfanyikazi yeye sababu gani mtume sallam amekwambia ukae na yeye ule naye sema kwa sababu yule mfanyikazi ndiyo amesimamia jambo la kupika kule amechomeka pengine amepata joto la moto kule ampata tabu mpaka akakuletea chakula juu ya meza basi mlishe katika kile katika kile ambacho wamekipika sababu yeye ndo amesimamia lile jambo kiubinadamu tu wacha kuwa mbora wa viumbe alayhi salatu wassalam kipenzi chetu ametufundisha hii khuluq na hii tabia njema ya tawadhu na kuhisi ile tabu aliyopata mwenzako hebu wefikiria mwenzako amepika amemaliza kila kitu yeye hajala wewe ukala ukafyeka kila kitu kila kitu kafika jamaa wengine huita mwandawiro ukapiga ukapiga mwandawiro eh! kila kitu alafu mwenzako ankaa pale aliyepika akapata tabu yote akuangalia tu wewe wala tu mpaka unshiba wewe pengine na uteuka alete ah, maji ya kuosha hata kusimama hawezi tena aletewa na maji ya kuosha aosha pale akimaliza ambia haya nenda akajipanga yani huoni kama kiubinadamu yani haikukaa sawa inshallah kile chakula wewe unaona bado wataka kula zaidi lakini kumbuka huyu ampata tabu kukupikia wewe ikiwa kuna mipango mingine labda mnayo haya yaeleweka labda pengine ameweka kama tukavyoona na chakula chake kimewekwa kando yuala yeye kule kando la basi hukulazimishwa kukaa na yeye meza moja ikiwa waona kuwa huwezi kukaa na yeye si lazima lakini na yeye pia apate nini sehemu katika kile alichokipika wa qawluhu fa in lam yajlishu fa in lam yujlishu ma'ahu فليناوله لقمة أو لقمتين فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين قد يكون الامتناع احيانا من الخادم saa nyingine yule yule mfanyikazi aweza kukataa labda pengine bado ana shughuli nyingine endelea aendelea kula shughuli zangu au pengine wewe ni mume uko na ahli yako na yule mpishi alipika pale ni mwanamke huwezi kukaa naye sababu yoyote inaweza kutokea inikiwa ni mwanamume mwenzako kwa mfano ndio alikufanyia hiyo kazi yeye akakataa kukuona haya pengine yamtania au yastahi au la yarghab au hataki kukaa pale kula فإذا لم يقبل الخادم am au lam yuhib صاحبه ayut'ima ma'ahu au yule mwenye chakula mwenyewe mwenye nyumba hakupendelea kukaa na yeye fala haraja alayhi fi dhalika hana makosa katika hilo hana makosa katika hilo halaumiwi kisheria wala yalzamuhu an yujlisahu ma'ahu ala ma'idatihi haimlazimu yeye kukaa pamoja na yeye katika meza yake ya chakula la lakin alladhi yajibu alayhi an yut'imahu minhu kinachowajibika juu yake ni kumlisha yule mfanyikazi ampe katika kila anachokula fa in kana at'amu qalilan a'tahu min qalili ikiwa kile chakula ni kichache basi atampa katika kile kichache alicho alichokipika albayti albayti khalla lillah akhi watuwe minna khalla lillah nawaambia mara ngapi amsikii hii dunia ya Allah wewe utoibeba kitu amtaweza? <laughs> kuna watu kadhaa hapa wakikaa kifikiria hivi mtakubalia. nishawaambia lakini si nyinyi watoto wadogo naweza muona mtu ashika tama kitu mpaka chataka kugeuka huko akikaa babu akishika tama hivi nasema sawa jamaa leo hajala huko yuangojwa ama ba Mus'ab gumba gumba hivi tulinkala fikiria tuwafikiria nini wewe mwenyewe gumba katafute mke tutakuinua daraja ukioa tukuheshimu kidogo zaidi kimna kakaa hapa alafu mafikiria fikiria nini wewe yako nini kusoma tu wewe. ukimaliza hapa fikiria utahifadhi saa ngapi sio barakallahu fikum الدنيا لله خلي على الله تمام خليك معنا طيب قال فإن كان الطعام قليلا أعطاه من قليله ikiwa kile chakula ni kichache bimaana aona hapa hata nkakifyeka chote iki nkakila bado na nini na nafasi wengine huwa wana lugha yao wasema mbona kuwapigia kelele yani bado kuna kelele huko ndani haja hajashiba lakini pamoja na hayo jua kitu kimoja yule bado amefanya kazi kule amepata tabu kwa hivyo mwekee nasibu yake hata kama ni kichache fanya subra sababu ametaabika wa in kana kathiran zada ikiwa ni kingi basi utamzidishia kichache utampa kichache kingi muongezee muongezee وعن أبي العالية قال كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء إلي تكون يقول إليز إن شاء الله كو ترتيب sababu shekhe hapa amelieleza kwa maelezo marefu nitakuja kueleza kesho insha Allah taala Allah akitupa uhai na uzima insha Allah wacha tusimamie hapa biidhnillah barakallahu fikum سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك بارك الله فيك